piektā nodaļa, un eh, to mēs arī pārdomāsim, lasīsim un pārdomāsim, es domāju, līdz pat pašiem eh, Ziemassvētkiem eh, par to arī runāsim, iedziļināsimies un uzzināsim, ko tad baznīca māca, baznīca sociālās mācības kontekstā attiecībā uz ģimeni un ģimenes <clears throat> lomu vietu, ehm, ne tikai cilvēka personīgajā dzīvē, bet arī mm, tādā lielākā, globālākā tas ir sabiedrības e, līmenī. Es domāju, par to ir daudz un dikti dzirdēts un domāts un runāts. E, tagad nedaudz sistemātiskāk un iedziļināsimies, kas tad, par ko tad e, mēs esam aicināti aizdomāties, runāt un, e, un kādā veidā varbūt tās arī skatīties uz šiem lietām – Atgādināšu arī telefonu numurus, ja gadījumā vēlaties iesaistīties šajā sarunā. Es domāju, ka daudziem, kuriem ir ģimenes, būs um, interesanti varbūt tās iesaistīties, arī uzdot jautājumus vai padalīties ar savām pieredzēm, tad nepakautrējieties. Telefonu numuru īziņām 266 77 272, bet zvaniem 679 69 131. Vēl viens atgādinājums vai, vai patiesībā pateicība un atgādinājums ir eh, par pagājušo eh, marietonu no 5. līdz 6. decembrim eh, svinējām rādījumu arī dzimšanas dienu, kas tā principā ir 8. decembris, tā kā vakar tā bija, bet jau sākām svinēt 5. un 6. decembrī, protams, ar marietonu, kura laikā vācām ar līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai. Ehm, milzīgs, milzīgs paldies! Nu, tiešām ļoti dāsni un, un devīgi jūs esat bijuši, taču vēl pietrūks, vēl pietrūks, lai šī mēneša budžeta vajadzības tiktu um, izpildītas, un tādēļ arī vēršos pie jums ar lūgumu, ja arī atbalsti, ar atbalsti ar savu ziedojumu rādījumu arī Latvijai, lai mēs varētu ehm, šajā decembra mēnesī un uh, ikvienu mēnesi eh, skanēt un pildīt savu misiju. Eju uz rādījumu arī mājaslapu, sadaļu ziedot, un tur atradīs viss veids, kā var noziedot vai zvani 9 0 0 0 6 7 6 9. Un tu ziedo 4 eiro 27 centus. Paldies! Bet uh, sākot šīs dienas eh, un eh, šo, šo divu nākošo nedēļu, varbūt tās pat vairāk, eh, tematiku, kas ir ģimene, un šeit tiek pieteikta šī nodeļa pieteikta kā ģimene dzīvībai svarīgākā sabiedrības šūniņa. Ehm, tad lasīsim un pārdomāsim <clears throat> šodien tādā ievadnodaļā par to, uh, Eh, ko te baznīca sociālās mācības kompendijā eh, saka par ģimeni. Kā jau es minēju, eh, daudzas lietas būs šķiet jau labi zināmas un dzirdētas, bet un tomēr gribas, gribas lasīt, ja jau šī nodeļa tiek piedāvāta arī sociālās mācības kontekstā, uh, um, šī tematika tiek piedāvāta sociālās mācības kontekstā, tad ir vērts arī vēlreiz iedziļināties, uh, ko tad saka uh, baznīca par ģimeni kā uh, sabiedrības šūniņu. Un jā, uh, atsaucoties, protams, uz svētajiem rakstiem, svētajos rakstos vairāk kārt uzsvērts, cik svarīga ir ģimene un tās būtiskā nozīme attiecībā uz cilvēku un sabiedrību. Nav labi cilvēkam būt vienam, sākot ar tekstiem, kas veistī par cilvēka radīšanu, tiek parādīts, ka Dieva plānā cilvēku pāris ir personu pirmā kopības forma. Tātad eh, Dieva plānā <clears throat> ģimene ir kā personu pirmā kopības forma. Tajā pašā laikā abi ir iesaistīti radīšanas darbā, kas viņus padara par radītāju līdzstrādniekiem. Audziet un vairojieties un piepildiet zemi – tā saka radīšanas grāmatā. Tātad pirmā kopības forma, bet vienlaiks ir izceļot šo milzīgo vērtību, milzīgo lomu, ko Dievs ir arī piešķīris eh, eh, šai pirmajai eh, ģimenei, šim būt kā līdzstrādniekiem radītāja darbā. Ģimene radītāja plānā iezīmēs kā personas un sabiedrības humanizācijas pirmā vieta un dzīvības un mīlestības šūpulis. Ģimene <clears throat> dieva plānā ir kā humanizācijas pirmā vieta un dzīvības mīlestības šūpulis. Um, dzīvības un mīlestības šūpulis, es domāju, uh, skan daudz jau saprotamāk un, un, un arī iespējams pieņemamāk, bet ko nozīmē humanizācijas pirmā vieta? Uh, Mm, eh, tas jau, <laughs> tas jau ir tāds uh, svešvārds, kas ir ienācis šeit iekšā, un prasītos, protams, kad arī eh, tāds vairāk vai mazāk skaidrojums, nu, tas ir citāts arī no svētā, jau svētā Jāņa Pāvela otrā, un visdrīzākais tā ir doma par cilvēcības ehm, tādu vietu, kur, <clears throat> kur mēs apgūstam, mācāmies, uh, esam, iegūstam šo savu cilvēcību. Un sabiedrības eh, tādā kontekstā tā ir vieta, kur mēs eh, tādu ehm, cilvēcību apgūstam, ja tā varētu teikt. Nu, tā ir mana interpretācija, protams, ja jūs ehm, kāds varbūt tās ir pat speciālists šajos jautājumos, zinat labāk, tad padodat ziņu 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2. Bet jā, <clears throat> ģimene kā humanizācijas pirmā vieta. Tātad vieta, kur mēs mācāmies būt eh, patiesi eh, cilvēcīgi, patiesi mm, eh, cilvēki. Ģimene mācās iepazīt kunga mīlestību un uzticību un nepieciešamību uz tām atbildēt. Bērni apgūst pirmās un svarīgākās praktiskās gudrības, ar ko saistīti tikumi. Tātad ģimene ir tā vieta, kur tad mēs iepazīstam arī šo kunga mīlestību un uzticību, un vienlaikus arī šo mūsu, man pat gribētos tādu dabisko, spontāno atbildi uz e, kunga dāvāto mīlestību un uzticību. <clears throat> Bet tāpat tās ģimene ir arī vieta, kas šķiet ir tik ļoti pašsaprotami, kur e, jaunās atvasis, tas ir bērni, e, apgūst šo praktisko gudrību un, nu, tikumus, tikumus. Jā, <clears throat> nemazāk svarīgi uh, aspekti uh, tādā ģimenes, uh, ģimenes dzīvē. Baznīca ģimeni uzskata par pirmo dabisko sabiedrību, kam ir savas atbilstošās un īpašās tiesības un ierāda tai vietu sabiedrības dzīves centrā. Pazemīgi, pam, pazemināt ģimeni, piedēvējot tai pakārtot vai otšķirīgu nozīmi un atņemot vietu, kāda tai ir pienākas sabiedrībā, ir nopietnas kaitējums patiesai visas sabiedrības iz, izaugsmei. Tad, tad <clears throat> vēlreiz uzstājot un pat ļoti spēcīgi uh, izsakoties par to, ka ja ģimene uh, Eh, ir pazemināti, ja ģimene netiek novērtēta kā, kā tāda tiešām sabiedrības šūna un ārkārtīgi būtiska sabiedrības šūna, padarot to par otršķirīgu, tad eh, tas var arī kaitēt sabiedrības izaugsmei, tā šeit tiek teikts. Um, jā, jo ģimene, kas dzimst no laulības dzīves un mīlestības dziļās kopības, kuras pamatā ir laulības starp vīrieti un sievieti, piemīt specifisks un neatkārtojams sabiedriskais aspekts. Pirmā un dzīvībai svarīgā sabiedrības šūna. Jā, jo ģimenei, kas ir laulības dzīves un mīlestības dzīves eh, kopība eh, starp vīrieti un sievieti, piemīt šī Eh, neatkārtojumā, kā šeit tiek tiek sabiedrības, eh, neatkārtojamais sabiedrības aska, aspekts. Tātad šī pirmā dzīvībai svarīgā sabiedrības šūna. Eh, dzīvībai svarīgā sabiedrības šūna. Jā, ģimene ir dievišķs institūts, tā ir cilvēka dzīves pamats un jebkura sabiedrības kārtības paraugs. Dievišķais, dievišķs institūts – kas ir sabiedrības dzīves un kārtības eh, arī paraugs. Vairākas, vairākas lietas, bet eh, manuprāt, eh, te, tas svarīgākais arī šajā gadījumā, ko gribas man īpaši izcelt, ir arī šis dievišķais institūts. Es domāju, baznīcas kontekstā, protams, ka ļoti daudz arī par to tiek runāts un, un uzsvērts, ir īpaši šobrīd, kad, kad tik ļoti uh, tiek, eh, nu, nezinu, apdraudēta vai, vai eh, jā, pārmainīta izpratni par to, kas tad ir eh, ģimene un, un, un kas ir laulība, tad, tad šis, šī atziņa, ka tas ir ģimene kā dievišķs institūts, manuprāt, ir, ir ļoti nozīmīgs aspekts šajā visā, kas liek aizdomāties par to, kad, nu, ka tā, tā nav vienkārši, un par to mēs lasīsim tūdaļ, ka tā nav tāda eh, savstarpēji vienkārši savstarpēji vienošanās. Mums ir labi būt kopā, nu tad mēs arī uh, veidosim tādu šūnu tik ilgi, cik ilgi būs, būs labi. Uh, kad šeit ģimene no baznīcas skatu punkti tomēr ir uh, kaut kas daudz vērtīgāks, kaut kas daudz tāds dziļāks, uh, Eh, būtiskāks eh, ne tikai cilvēkam individuāli, personīgi, bet arī, eh, kas ir saistīts tieši ar, ar visu sabiedrību, ar, ar sabiedrības uzbūvu, ar, ar to, kādi mēs esam un kādā veidā mēs attīstamies. Protams, miedarbībā no vienas puses ģimenē cilvēks gūst to, kas ir vajadzīgs viņa personīgai izaugsmei, labklājībai, labbūtībai, bet no otras puses arī sabiedrībai. Un, un savstarpējā šādā miedarbībā, tad ar mēs savā ziņā tā kā kalpojam uh, gan individam, personībai, gan arī uh, sabiedrībai kopumā. Bet uh, to mm, mm, tā ļoti spēcīgi, manuprāt, izsaka šī, šī atziņa, ka ģimene kā dievišķs, dievišķs institūts – nevis vienkārši tāda um, cilvēciska vieno, vienošanās un uh, kopā būšana. Taču, jā, un, un kā dievišķis institūts arī svarīgākā sabiedrības šūniņa, man izceļot arī um, to sabiedrisko aspektu vai to sociālo aspektu arī um, šajā ģimenes um, izpratnē, uh, ģimenes jautājumā. Uh, kad uh, tas ir tas, uz kā tiek būvēta arī visa sabiedrība. Um, bieži vien ir tīpaši tādā individualistiskā sabiedrībā, kāda esam arī mēs Latvijā un ne tikai, bet eh, visā tādā rietumu kultūra telpā, um, tad individuālisms, protams, ka tiek ārkārtīgi izcelts un uzsvērts, un arī ģimene tiek pakļauta eh, šim individualistiskam skata uh, skatījumam, kur eh, svarīgākais ir tas, lai es justos labi un lai man būtu eh, labi un, un, un nu jā, tas viss ir vērsts kā uz mani, uz, uz es eh, vai man, ne, taču baznīca atkal un atkal un kopumā, ne tikai runājot šobrīd jau par ģimeni, bet kopumā līdz šim lasījām jau daudzas, jo daudzas atziņas uh, Eh, no baznīcas sociālās mācības, mums liek aizdomāties, ka, tas, kad, kad mēs neesam tikai es, man un par mani, bet eh, kad ir ar kaut kas lielāks. Un šeit nedomājot lielāks kā Dievs, bet šeit domājot kā sabiedrība, kuras loceklis es esmu, kuras eh, daļa es esmu, kuru es varu ietekmēt, bet kura tāpatās arī tā kā mani nes un, un arī mani ietekmē un, un šajā miedarbībā ne, varbūt tas pat apzinoties arī šo savstarpējo atkarību vienam no otra un, un arī liekot aizdomāties par atkarību no, no šīs sabiedrības, kuras daļa mēs esam. Bet šeit, protams, izceļot arī to, ka ģimenes, e, ģimene ir e, primārā pamat e, sabiedrība, kurā, kurā cilvēks veidojas un, uh, un, un tālāk iziet eh, sabiedrībā. Nu jā, interesanti, interesanti, bet eh, man šķiet ir tā vērts, lai paturētu prātā šo atziņu, ka ģimene kā dievišķs institūts un sabiedrības svarīgākā, dzīvībai, dzīvībai svarīgākā eh, šūniņa. Un, protams, negribas jau tādam izklausīties ļoti klišejiskam, bet atkal un atkal par to arī tiek runāts, nu, rietumu pasaulē, kur eh, ģimenes aizvien mazākas, kur eh, aizvien vairāk izvēlas, eh, varbūt tās pat neveido ģimenes vai veidojo ģimenes nebūt atvērtiem uz, uz bērniem, ka pilnīgi dabiski tā mūsu rietumu uh, sabiedrība noveco un nav iespējas tīri burtiskā, ļoti burtiskā <laughs> veidā atjaunoties, vai ne, izņemot, ja, laižam migrantus iekšā, par ko vismaz šobrīd skaidrs, ka mēs neesam arī ar, uz, ar mieru, vai ne, tad šeit, šajā kontekstā atkal ģimene kā dzīvībai svarīgākā sabiedrības šūna arī ļoti e, spēcīgi izskan. E, Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ. Atgādināšu telefonu numurus, ja grib iesaistīties, uzdodot jautājumus, vai varbūt tās arī padaloties ar savām domām, atziņām un um, pieredzēm. Tad sūti īziņas 266 77 272. Klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji. Šeit es, Priestēc Jaunis, un dienas katehēzē ģimene. Paznītas sociālās mācības eh, viens no um, aspektiem, pat vesela nodeļa, kas ir veltīta tieši ģimenes, ar ģimenes saistītiem jautājumiem, Un, jā, varbūt tās kāds pat aizdomājas, nu, kāds sakars baznīcas sociālajai mācībai ar ģimeni, bet, nu, dzirdējām jau pirms muzikālās pauzes par to, ka ģimene ir sabiedrības pamats šūna un savukārt šī, visa šī nodaļa, kas ir veltīts šajā mācībā, sociālajā mācībā, ir arī um, tā nosaukta ģimene dzīvībai svarīgākā sabiedrības šūna. Un tieši tādēļ arī runā, kad sabiedrību veido um, kaut kas, un tas kaut kas ir ne tikai indivīdi, bet arī ģimene kā tāda pamat uh, sabiedrība, uh, un, un uz tās tad arī baznīca, um, nu, šķiet, balsta savu sociālo mācību. Bet tālāk, ģimene, ģimenes nozīme cilvēka dzīvē, uh, atkal šķiet jau tik ļoti pašsaprotama lieta, bet vai ir, gribas pat tā retoriski jautāt, vai ir it īpaši laikā, kad eh, šķiet, kad, nu, jā, ģimene vairs nav tik uh, populāra vismaz tādā tradicionālā izpratnē, uh, kā mēs to esam iedomājušies. Nu, um, šī brīža statistikas gan es nevarēšu pateikt, bet <clears throat> pirms kādā uh, pāris gadiem um, šķita, ka uh, it īpaši Latvijā, mums auga aizvien vairāk un vairāk šķiršanās. Eh, šobrīd, eh, cik saprotu, eh, arī laulību skaits, vai tas būtu baznīcā vai, vai kā teikt, sekulārās laulības, civila laulības, to skaits sarūk, tāpat tās kā arī bērnu dzimšanu, dzimušo bērnu skaits sarūk, ir samazinājies. Eh, Jā, nu, visdrīzākais dažādu iemeslu, iemeslu mm, dēļ, bet šajā kontekstā vēl jau vairāk tad eh, ir tā vērts ieklausīties eh, baznīca sociālā, sociālo mācību un to skatījumu, kas varbūt tās liek arī var likt aizdomāties kādiem. Tātad ģimene cilvēkam ir svarīga un centrāla, tik, tik pamata, tā tik fundamentāla uh, um, ehm, atziņa. Kad piedzimst bērns, sabiedrība saņem dāvanu, jaunu personu, kas savu būtības dziļu, savos būtības dziļumos ir aicināta dzīvot komunijā ar citiem, kā arī aicināta sevi citiem atdot. Dāvana, kad dzims bērns, tad tā ir dāvana arī visai e, sabiedrībai, kur e, šis, šī jaunā radība, šis jaunais cilvēks – ir aicināts dzīvot komunijā ar cita, citiem, jeb uh, vienotībā ar citiem. Uh, jā, uh, domāju, lasot šo, šo tādu atziņu par dzīvot komunijā ar citiem, arī šī brīža kāru un konfliktu, dažādu pasaules konfliktu kontekstā arī liek aizdomāties, vai ne, kad esam cilvēki Latvijā, tāpatās kā uh, Ukrainā vai Sīrijā vai um, Izrēlā, Palestīnā un daudz viet uh, citur, un šis aicinājums dzīvot komunijā, tā viņš šķiet ir tik tālu no realitātes, un tomēr aicinājums dzīvot šajā uh, vienotībā, citam ar citu, kur uh, mēs arī dodam sevi citiem, atdodam, kā šeit tiek teicis, aicināt esam sevi citiem uh, atdot. Jā, ko tas varētu nozīmēt jautājums, vai ne? Uh, it īpaši tagad pārdomājot nu, vai tieši uzdodot šo jautājumu, um, šo konfliktu jā, kontekstā, ko tas patiesībā nozīmē. Bet iespējams, jā, tas, kad šis ir tāds ideāls, kur mēs esam aicināti, kad viņš varbūt tās nepiepildās un kad iespējams arī nekad nepiepildīsies, bet tomēr, ka tāds ideāls uh, ir būtiski, kad ir, lai mēs zinām, uz ko orientēties, kādā veidā varbūt tās augt un attīstīties un pilnveidoties, lai, lai varētu tad arī izdzīvot kaut nedaudz no, no šī ideāla. Ģimenē savstarpējā sevis dāvāšanā vīrietis un sieviete dzīvība, eh, veido dzīvības vidi, kurā bērns var attīstīt savas spējas, apzināties savu cieņu un sagatavoties pieņemt savu vienīgo un neatkārtojamo likteni ģimenē. Savstarpējā dāvāšanā starp vīrieti un sievieti tad dzims bērns e, un veidoja šī dzīvības vide. Atkal man šķiet ļoti skaisti pateikts e, dzīvības vide tieši ģimenē. Starp vīrieti un sievieti veidoja šī dzīvības vide, kur bērns varētu attīstīt savas spējas, uh, apzināties savu cieņu un sagatavoties pieņemt savu vienīgo un neatkārtojamo likteni atsauc uz Jāņu Pāvilu eh, nu, II, no, kurš šādā veidā liek paskatīties uz, uz šo ģimenes nozīmi un vērtību cilvēka personības eh, eh, dzīvē jau no pašiem ieņemšanas vai no dzimšanas brīžiem, brīža kā, kā tad, cik, cik ārkārtīgi svarīga ir šī um, ģimene, kurā tad veidojas. Pirmā un galvenā struktūra, kas veicina cilvēku ekoloģiju, ir ģimene, kuras klēpī cilvēks gūst pirmos būtiskos priekšstatus par patieso un labo, iepazīst, ko nozīmē mīlēt un būt mīlētam, un tātad, ko nozīmē būt personai – Ģimenes locekļu pienākumus neierobežo kāda vienošanās, bet tos nosaka pati ģimenes, ģimenes būtība. Tās pamatā ir neatceļama laulības derība, un to veido attiecības, no kurām savukārt izriet bērnu radīšana vai adoptācija. Tātad um, atkal cilvēku ekoloģija, šie, šie tādi, um, šīs tādas frāzes, jeb atslēga vārdi, kas uh, tā kā mums, mums parāda, kā, kā tad baznīca uzlūko ģimeni un kādu vērtību arī piešķir eh, vai atpazīst eh, ģimenes dzīvē, jo galu galā Dievs ir tas, kurš piešķīris ir eh, šai ģimenei šo vērtību, bet tāda dzīvības vide, cilvēku ekoloģija, kur bērns tad iegūst šīs pamat, ja var teikt, prasmes vai uh, pamat attieksmes, pamat eh, vērtības eh, eh, priekšstats par patiesu un labo, par to, kas ir mīlestība mm, un, un kā dāvāt un saņemt šo mīlestību. Par nožēlu laikam jau arī jāatzīst, ka ir tik ļoti daudz um, ievainotas ģimenes, tāpat tās kā ievainoti cilvēki, no nu, kuriem tad arī šīs ievainotās ģimenes veidojas, kur iespējams pat neiepazīst uh, to, vai ir grūti iepazīt eh, šo, tās vērtības un, un tos augstos uzstādījumus, par kuriem šeit mēs nu pat kā lasījām, kur iepazīst mīlestību, mīlestības dāvāšanu un saņemšanu vai patieso un labo, un tomēr, tomēr, jā, um, aicinājums, aicinājums ir uh, veidot šo uh, ģimenes šūnu dzīvības uh, vidi un cilvēku ekoloģiju tieši, tieši tādēļ, lai būtu tā vide, kur var eh, varbūt tās pavisam citādāk jau piedzīvot eh, mm, šo, šo dzīvi un arī iegūt, eh, iegūt vajadzīgās prasmes, vajadzīgās attieksmes, apgūt, kas ir paties, kas ir labs un kas ir mīlestība, <clears throat> nu jā, ģimenē, ģimenē un laulības dzīvē. Um, tā atziņa, kas, manuprāt, um, ir tikpat būtiska ne tikai par šiem skaistajiem um, veidiem, kā runāt par ģimeni un, un ģimenes lomu um, cilvēka jaunai, tīpaši jaunā cilvēka dzīvē ir šī atziņa par to, ka eh, ģimenes dzīvi nenosaka tā vienkārši kaut kādas vienošanās vai likumdošanas vai uh, tādi juridiskas saites, lai arī, protams, tās tiek veidotas un, un noslēgtas, tad tomēr tas nav tas, kas principā ģimeni veido. Tā nav tā kā ierobežota, kā šeit tiek rakstīts, savstarpējā vienošanās vien, nu, bet liek atkal mums celties tā kā pāri sev un apzināties šo dievišķo, dievišķo uh, nu, dabu, eh, ģimenes dabu vai dievišķo tādu aicinājumu, kas ir likts arī eh, ģimenes dzīvē. Mhm. Manuprāt, tas eh, atkal tā paplašinot un, un aizdomājoties pat tālāk, tas ir tas, par ko arī iepriekš jau mēs tikām ai, lika mums aizdomāties šī baznīca sociāla mācība, par šo dievišķo mūsu vidū, jeb eh, citviet eh, sauc par transcendentālo, par citiem vārdiem sakot dievu, eh, nu, kurš ir mūsu radītājs un pēc kā attēla mēs visi esam veidoti un kurš arī ir tas, kas ieliek mūsos varbūt tās, nu, to mūsu dzīvības principu vai dzīvības dvašu un, un līdz ar to baznīca aicina arī aizdomāties par šo aspektu un to tā vērtību nemazināt, lai nenovestu visu tikai līdz tādām praktiskām um, savstarpējas vienošanās, um, stingru um, juridisku um, principu izpildi, um, nepārvērstu um, visu sabiedrību tikai par tādu uh, nu, birokrātisku mašinēriju, tā skaitā arī ģimeni nepārtaisītu par um, tādu savu veidu um, uh, rob, uh, um, nu, vienību, sabiedrības vienību bez dvēseles, bet uh, jā, uh, apzināties, apzināties šo uh, dziļāko jēgu un, un būtību un, un saknes, ja tā var teikt, arī uh, mūsu sabiedrības uzbūvēju un tā skaitā ģimenei un, un balstīties vairāk tieši uz, uz šiem aspektiem, meklējot to jēgu, tātad ģimenes dzīves ar jēgu, un ieraudzīt, kā tieši šajā kontekstā ļoti dabiski cilvēks, jaunais cilvēks, dzimušais bērns, ģimenē var arī, var arī apgūt tās lietas, prasmes, apzināties to labo, skaisto, patieso un to mīlestību, ko tad varētu tālāk eh, nodot eh, eh, cilvēkiem, tālāk nodot sabiedrībai, kur arī sabiedrībā tad varētu apgūt nākošās paudzes šīs pašas iemaņas. Nu jā, es tā vienkārši jau aizfilozofējos, aizdomājos jā, pats par šīm lietām, atgādināšu telefonu numuru, ja gadījumā gribi iesaistīties ar savām pārdomām uh, un varbūt tās arī ar savu pieredzi, tad sūti īziņas 266 77 272. Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ. Thank you. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par baznīcas sociālo mācību šodien uzsākot jaunu nodaļu, jaunu sadaļu šajā um, mācībā un tas ir veltītu eh, ģimenei, ģimenei kā sabiedrības uh, svarīgākajai šūniņai. Un eh, šobrīd tad arī eh, tematika par ģimenes nozīmi sabiedrības dzīvē. Runājam par to, cik eh, būtiski ir individuālā cilvēka tādā attīstības procesā, nu pavisam īsi tiek tikai uzsvērts tas, ka ģimenes dzīve ir pamatu, pamats, kurā tad tiek likti šie, šie, šīs pamatvērtības, pamat eh, attieksmes un, un pamat eh, eh, prasmes iegūtas priekšstati veidoti par labo patiesu, par mīlestību un, un kad nu, jā, uz tā tiek veidots cilvēks ģimenes dzīvē, bet kā ir ar sabiedrību? Jo galu galā šķiet šī, šī tā saikne arī baznīca sociālai mācībai ar ģimeni, kāpēc tik as, būtisks aspekts arī sociālā mācībā ir ierādīts tieši ģimenes dzīvē. Ģimene dabiska kopiena, kurā cilvēks gūst sabiedriskas būtnes pieredzes, sniedz savu devumu sabiedrības labā un ļauj sabiedrībai attīstīties. Tātad šī dabiskā kopiena, kur uh, cilvēks, jaunais cilvēks gūst pirmo pieredzi, sabiedrisko, sabiedrisku sociālo pieredzi un vienlaiks arī spējīgs dot uh, savu ieguldījumu uh, šajā sabiedrībā. Tātad atkal apgūst, personīgi apgūst šīs pamat iemaņas šajā nu, jā, tā primārajā sabiedrībā, kas ir ģimenē. Ehm, bet tad mācās arī, mācās arī tā kā dot atpakaļ arī ehm, šai ģimenei, šai pirmai sabiedrībai, kurā tad cilvēks ir nācis pasaulē. Ehm, ģimenes kopiena rodas no personu kopības, <clears throat> un šeit eh, tāds paskaidrojums, ka kopība attiecas uz attiecībām starp personām, starp es un tu, uh, Savukārt kopiena pārsniedz šo ietveru un tiecas, sabied, tiecas sabiedrības jeb mēs virzienām. Tātad kopība, eh, attiecības starp eh, divām personām, savukārt kopiena ir tā, kurai eh, pārsniedz tikai šo divu cilvēku attiecības un ir vērsta uz sabiedrību, uz to, ko šeit sauc par mēs. Tāpēc ģimene – Personu kopiena ir pirmā cilvēku sabiedrība. <clears throat> Personu kopiena ir pirmā cilvēku sabiedrība. Atkal, uh, izve, uzsverot arī šo, uh, un man liekas, atkal un atkal uh, liekot aizdomāties par uh, to, ka nu, mēs neesam vientuļas salas šeit, mēs neesam tikai kā individi uh, un individualitātes uh, šeit nolikti, uh, kad mums ir jāatpazīst un jāņem vērā un, un mēs nedrīkstam arī noignorēt šo iesaist, pašu tādu iesaistīšanos arī šajā sabiedriskajā uh, dzīvē vai sabiedriskajā uh, tādā, nu jā, realitātē tam, kur mēs atrodamies, jo līdz ar to mēs ne tikai sabiedrībai kaitējam, bet mēs varam arī kaitēt paši sev. Uh, Sabiedrība, kas veidot pēc ģimenes mērauklas, ir vislabākā garantija pret jebkādu individuālisma vai kolektīvisma novirzi, jo ģimenē persona vienmēr ir uzmanības centrā kā mērķis, nevis kā līdzeklis. Un atkal šeit varbūt tās pat e, runājot tieši par, kā, kā arī rakstīts, novirzēm, e, vai tas būtu individuālisms vai kolektīvisms, kāds varbūt tas man mm, pirms kādām mm, nedēļām mm, rakstīja un sakot, vai tiešām baznīca tādā komunismā grimst šeit iekšā un vēlreiz varbūt tās kolektīvajām novirzēm liek arī aizdomāties par to, ka ne, baznīca ne, ne sludina komunismu, nedz arī to cenšas veicināt nekādā veidā, un šeit ir ik pa brītiņam arī tādas uh, atziņas, kas, kas pretrunā tādai komunistiskai um, izpratnei. Un tā kā tālūk. Jā, bet lai veidotos, nu gribas teikt, veselīgs cilvēks un, un veselīga ā, sabiedrība, tad ir labi, kad ir ā, spēcīgas un, un attīstītas arī ģimenes. Tas gan nenozīmē, ka būs bez problēmām, bez... Um, Eh, kaut kādām tādām nu, cilvēciskajiem bājumiem, trūkumiem, eh, taču, ja ir vēlme un apziņa par, par eh, to, kas ir ģimene un vēlme gatavība arī strādāt, tad vismaz es tā domātu, kad tad mēs varam arī cerēt uz to, kad šīs dažādās novirzes, ar kurām sabiedrība sirkst, varētu tikt arī mazinātas vai pat uh, nu, ja var teikt tā, ārstētas, eh, jā, pievēršoties vairāk tieši eh, ģimenē un ģimenes eh, vajadzību, um, vajadzību apmierināšanai, risināšanai. No tā viss izdiet, ka personu labums un laba sabiedrības funkcionēšana ir cieši saistīti ar labvēlīgu situāciju laulāto un ģimenes veidotajā kopībā. Nu, tas ir tas, ko nu, pat kā teicu, ka ir šī saistība starp to, nu, teiksim tā, Uh, labvēlīgo uh, vidi eh, gan laulāto starpā, gan ģimenes dzīves uh, kopienā. Nu, tātad, jā, personu labums veido arī šo, šo ģimenes dzīvi par tādu labvēlīgu, pilnvērtīgu pieredzi. Ģimenei bērnos tiek ieaudzināta morālās, ieaudzinātas morā, morālās vērtības, tiek tālāk nodots reliģiskās kopienas e, mantojums un vienlaikus arī nācijas kultūras mantojums. Ģimene ir tā vieta, kur e, tad, tad, tad, e, tas tiek nodots tālāk. Un, ja patīk vai varbūt tas nepatīk, ieaudzināts cilvēks tiek uh, veidots arī šajā ģimenē atbilstoši reliģiskajām pārliecībām, morālas vērtībām, bet arī kultūras tradīcijām un mantojumam, kas veido mūs par nāciju, gal galā arī par valsti. Ģimenē cilvēks iemācās, kas ir sociālā atbildība un solidaritāte. Atkal, šeit bija divi tādi pamatprincipi, sociālās mācības pamatprincipi, par kuriem lasījām, un atkal tiek uzsvērts, ka ģimene būs tā um, pirmā vieta, kur arī šo solidaritāti vai sociālo atbildību uh, cilvēks mācīsies, apgūs, iegūs uh, izpratni, lielāku tādu izpratni, izpratni uh, par šīm lietām. Jā, jāapstiprina, ka ģimene ir prioritāra attiecībā pret sabiedrību un valsti. Ģimenes pēcnācēju radīšanas funkcijas dēļ ir sabiedrības un valsts pastāvēšanas nosacījums. Šis laikam ir tas aspekts, ko tik bieži arī dzirdam šajās karstajās tematikās, kad baznīca iesaistās uh, Um, šo jautājumu risināšanu, nu, kas tur attiecībā uz um, laulības institūta pārdefinēšanu vai uh, kas tad ir ģimene arī um, pārdefinēšana, ko sabiedrība, um, tā teikt, sekulārā sabiedrība varbūt tās arī cenšas um, izdarīt uh, vai uh, vai tas būtu attiecībā uz um, seksuālajām or orientācijām un, un, un viņu uh, nu, labbūtības risinājumiem un tā tālāk, ko sabiedrība piedāvā un kur baznīca iestājas, bieži vien uz, uzstājot, ka mēs nevaram uh, izmainīt šīs pamat um, lietas, um, tā kā paplašinot viņas, eh, jo, jo mēs varam pazaudēt arī nē, to vērtību. Nu, nu jā, ģimenē, ja, ja nedzimst bērni ģimenē, tad vai to var arī uh, Ehm, tādā pilnvērtīgā veidā par tādu pamatšūnu redzēt, ehm, ļoti iespējams, kad, kad nē. Nu, jā, bet nu, baznīca jā, izmanto iespēju tad arī uzstājot atkal un atkal, eh, kad mēs nevaram izmainīt to, kas šeit eh, ir tādā dievišķā plānā iecerēts un uzticēts mums un, un, un kur tad mēs varam eh, vispilnīgāk varbūt tās arī uh, redzēt eh, eh, šo labvēlīgo vidi un iespēju attīstībai un izaugsmēji. Ģimene tā piemītošā svarīguma nozīmības dēļ ir pirms funkcijām, kas jāveic sabiedrībai un valstī. Eh, ģimene ir neaizskarama uh, neizkaramu tiesību subjekts un tās leģitimāciju nodrošina cilvēka daba, nevis atzīšana no valsts puses. Atkal un atkal uzsverot, ja, kad ģimene ir pirms valsts, pirms eh, kaut kādu eh, sabiedrības funkciju eh, pildīšanas, pirms visā, nu, es tā varbūt tas vienkāršoti priekš sevis, saku, pirms jebkādām birokrātiskajām uh, um, niansiem ģimene, uh, un šeit tas iespējams būs atbilstoši, ir tas uzsvērts tas dabiskums, uh, ko varbūt tās dažreiz var pazaudēt tad, ja, ja um, mēģina uh, šo ģimeni ielikt tikai tādā nu, sabiedrības uh, struktūrā, vai ne? Līdz ar to uzsverot, jā, ģimene, ģimene, ģimene un uzsverot šo dabiskumu, šo dieva uh, dievišķo um, plānu attiecībā uz ģimeni un, un, un, un tādējādi uh, ļaujot ieraudzīt arī um, jēgu un nozīmi ģimenes dzīvei, gan individu attīstībai, bet tikpat lielā mērā arī pašas sabiedrības izaugsmēji un pilnveidi attīstībai. Tālūk, bet uh, telefons vans, lūdzu. Lai tu slavies Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Jā, nu, paldies e, vispirms tik tiešām par cik svarīgajām katehēzēm. Um, ehm, Uh, un uh, šodien laikam arī vispirms e, jāsveicina uh, ar bezvainīgās jaunās Marijas svētkiem, vai ne tādas ārpus kārtas, kas arī iedarās šajā visā kontekstā, kas tiek runāts, un sevišķi par ģimenim, vai ne, kad, kad arī Marija piedzima tieši ģimenē. Uh, Eh, bet eh, es gribēju varbūt jā, tiešām eh, padalīties par ģimeni, kā es jau arī, <laughs> kā jau mēs visi nākam no ģimenes, nu, varbūt ne visi, bet, bet galvenokārt mm -hmm. mēs mhm, tā mhm. ticam. Un tieši par tā, tādā kontekstā, ko jūs runājat no mm, katoļu baznīcas katehizmā, uh, skatu punktā, tātad no baznīcas eh, gudrības eh, puses, kas ir sarakstīts, ka tie nav tikai tukšie vārdi, kā daži varbūt pa, var padomāt, vai ne, kā, kā arī valsts mērogā, teiksim, konstitūcijā sarakstīts, tas ir, daži domā, ka tas, nu, tas ir tā kā tikai tādi gudras runas, gudri vārdi sarakstīti, bet kurš tad eh, tos pie tiem turās un, un, un ko tas nozīmē, bet uh, patiesībā tas tik tiešām uh, ir Eh, patiesi vārdi, eh, kuri, kuri atbilst eh, paties, patiešai patiesībai. Un es pats kā ģimenes loceklis, es nāku no trīs bērnu ģimenes, un, un, un mums bija, bija tiešām tētis un māma, un, un visi mēs. Uh, kā saka, tiešām uh, es jau tagad jau esmu uh, pie, piedzīvojis nu, tādā pieaugušā cilvēka uh, Eh, nu, nu, noformējušā cilvēka eh, vecumā, varu tik tiešām apliecināt, ka tās visas mm, eh, mm, tādas lietas, ko jūs te šodien minējāt, vai ne, ka ģimenē tiek formēts cilvēks kā tāds, gan nacionālās vērtības, gan, gan arī kristīgās vērtības, gan vērtības kā tādas, protams, ar tādām kultūrālām, tas tik tiešām, tas tā ir, ja, un es to varu uh, uh, pilnīgā patiesībā to apliecināt uh, un, un uh, teiksim, varbūt arī iedrošināt uh, mūsdienu, mūsdienu jaunos cilvēkus, kuri tik tiešām šodien jau arī jūs minējāt, ka izvēlās tomēr uh, neveidotās ģimenes. Uh, Uh, un, manuprāt, tas ir tāds, tā kā, tāds bailu faktors, kas uh, pastāv mūsdienās. Uh, jā, tādā, tādā sekulārajā, sekulārajā pasaulē, kad uh, un arī individu, individualistiskajā tādā sabiedrībā, kas ievieš šādas te bailes, ka vajag dzīvot priekš sevis, ka ģimene tā kā pārāk liela atbildība vai ne, un, un kur nu vēl baznīcas vērtības un, un, un, un baznīcas skatījums mm -hmm. uz ģimeni kā tādu. Tā kā es vienkārši iedrošinātu tiešām nebaidīties, uzņemties atbildību, jo galu galā uh, arī eh, valstiskā eh, nozīmē, sekulārajā nozīmē mēs eh, visi saprotam, kas ir atbildība un arī pieprasam to atbildību no citiem. Tāpēc, tāpēc jā, tas ir ļoti svarīgi. Un tik tiešām paldies, jā, gribētos arī <laughs> pateikt arī paldies visām ģimenēm, kuras, kuras, kuras nebaidās šo un uzņemas un joprojām turpina, un, un viņiem ir neviens, ne divi, bet arī trīs, un, un zinu tādas ģimenes Latvijā tik tiešām un lepojos, kurām ir pat septiņi bērni, astoņi bērni, vai ne, un tik tiešām vajadzētu ar tām lepoties, un, un, un, un nu, jā, tā kā, tā kā, jā, paldies jums tiešām, un <laughs> Eh, lai mums visiem izdodas eh, turpināt šo ceļu, jo tas galu galā arī ir patiesības ceļš, eh, kurš, nu, manuprāt, ir mums nodots no, no, paša, no, paša, no paša dieva, vai ne, no, no caur, caur, Nā, mm, jā, caur svētajiem rakstiem milzīgs, un, un, milzīgs, un caur paldies. mācību. Jā. Mm -hmm. Milzīgs paldies, jā. Nu, nu, vērtīgi dzirdēt arī ģimenes tēva <laughs> tādu liecību un aicinājumu uh, Eh, šajā, šajā gadījumā. Eh, laik mums iet uz beigām, es vēl gribu beidzamās atziņas, kas ir attiecībā uz sabiedrību, un šeit arī uzsvērts ir eh, tas, ka ģimene nepastāv sabiedrības un valsts dēļ, bet gan sabiedrība un valsts pastāv ģimenes dēļ. Tā kā nepārmainīt šīs, šīs attiecības, ja nekad nav tā, ka ģimenei uh, Eh, ir radīta ar mērķi tagad kalpot valstī vai sabiedrībai, bet gluži otrādi. Un turklāt arī tiek uzsvērts, ka šajās attiecībās ģimenei eh, un sabiedrībai valstī kopumā kad eh, jāievēroja tas eh, princips, par kuru mēs runājam pāris nedēļas atpakaļ, subsidiaritāte, ko tas nozīmē, kad saskaņā šo principu valsts iestādes vai, teiksim tā, valsts eh, kopumā nedrīkst ģimenei atņemt uzdevumus, ko tā var pati um, veikt un vai veikt kopā ar citām eh, eh, ģimenēm. Tātad ļaut arī pašām ģimenēm tā kā pašnoteikties un, un veidot, eh, veidot šo, šo ģimenes dzīvi tā kā, nu, ar pati ģimeni to ir iecerējusi, nevis uzspies tā kā no augšas tagad šādā veidā, šāda būs ģimene un šādā veidā būs jādzīvo, bet respektēt arī uh, Eh, šo, šīs attiecības, kur, kur ir eh, ne tikai katram individam dota brīvība, bet tā skaitā arī, eh, arī ģimenei. Tāpatās, kā mēs lasījām uz attiecībā šo subsidiaritātes principu, ka katrai arī institūcijai, katrai funkcijai ir noteikta loma un, un ir labi to respektēt, cienīt un ļaut, lai lai nebūtu tāda autoritatīva iejaukšanās, bet ļaut, lai, lai tad arī um, tāda interese un iesaistīšanās notiek caur, caur šīm dažādām formām un institūcijām, tā skaitā, jāsaka tā, arī ģimenes dzīve un ģimenes um, uh, formātā. Un visbeidzot, um, valsts institūcijām būtu uh, un iestādēm pienākums atbalstīt ģimenes, nodrošināt jebkādu palīdzību, kas tai vajadzīga, lai atbilstoši uh, izpildīt savus pienākumus, tad valstī būtu tieši jāatbalsta eh, šīs ģimenes, lai tiešām viņas varētu arī savus pienākumus eh, pēc iespējas pilnvērtīgāk eh, arī izpildīt. Nu tālūk, tas attiecībā tāda pamat vai ievad nodaļa attiecībā uz šo tematiku ģimeni kā sabiedrības, sabiedrības šūna, svarīgākā sabiedrības dzīves šūniņa. Ja? Tālūk, ar to mēs arī noslēdzam. Milzīgs paldies, radumēri klausītāji. Atgādināšu uh, vēlreiz, kad, nu, pat kā mums bija pagājuši ceturtdien un piekdien uh, marietons, kurā vācām līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, ir 9. dzimšanas diena, kura bija vakar, tas ir 8 decembrī, bet, eh, nu jā, viss šis mēnesis, droši vien jāsaka tā, ir dzimšanas dienas mēnesis un aicinam atbalstīt ar saviem ziedojumiem, lai mēs varētu eh, šī mēneša budžeta vajadzības izpildīt, bet lai varētu svinēt ne tikai 9, bet arī 10 un 100 dzimšanas dienu. Milzīgs paldies, ja var atbalstīt, tad eju uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv slīpsvītra ziedot un izvēlēs sev piemērotākā veidu, kā atbalstīt. Vai zvani